cucu Nabi termasuk diantaranya dalam para istri Nabi. Ini ahlul Baik Adapun Syiah sekalian yang kedoknya berkedok ahlul bait adalah hanya sekedar kedok untuk bisa melancarkan tipuan-tipuan kepada kaum muslimin dan bagaimana Syiah Rafidah yang sekarang markasnya Iran dia mengesankan sangat kuat adanya permusuhan antara Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Yang akidah Syiah Bapak sekalian tidak akan pernah ketemu dengan akidah Islam. Perbedaan Syiah dengan Islam itu dari akarnya. Keyakinan mereka tentang Al-Qur'an, yang di tangan kita Al-Quran palsu yang asli ada Quran Fatimah tiga kali lipat dari Quran yang kita sedang miliki sekarang tapi kalau mereka turun menunjukkan mana Quran aslinya nggak ada nggak bisa karena memang itu masih nanti dibawa Imam Mahdi keluar di akhir zaman sehingga itu dalam keyakinan mereka Quran yang ada di tangan Syiah sekarang sama dengan Quran kita karena memang mereka tidak bisa menunjukkan Quran yang asli tapi itu dalam keyakinan akidah mereka seperti itu. Dan mereka tidak akan mentafsirkan Al-Qur'an seperti yang kita baca dengan tafsiran yang seperti tafsiran para ulama, mereka memiliki tafsiran-tafsiran sendiri yang selalu arahnya adalah celaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an. Al. Kemudian akidah mereka tentang para sahabat. Semua para sahabat itu secara umum kafir, murtad, haus kekuasaan kecuali beberapa gelintir aja. Seperti Salman, Megdad, dan al yang mereka maksud Ali, Hussein <clears throat> Padahal celaan, pengkafiran, pemurtadan kepada para sahabat ini membawa konsekuensi yang ngeri-ngeri. Konsekuensi pertama, Bapak sekalian, ketika mengkafirkan, memurtadkan, mencela para sahabat yang pertama dia membodohkan Allah Ta'ala kenapa? karena Allah telah banyak memuji dalam ayat Al-Quran memuji para sahabat Nabi ulaika humus sadiqun ulaika humul muflihun ulaika humul mu'minun mu'minuna haqqan ulaika humur rasidun radhiyallahu anhum wa radu'an ini semuanya pujian Allah kepada para sahabat mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam menunjukkan keimanannya mereka orang-orang yang telah beruntung dengan agamanya mereka adalah orang-orang yang al mukminuna haqqan, mukmin sejati. Mereka adalah orang-orang yang rasidun yang lurus. Mereka adalah orang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan Allah taala. Maka ketika mereka mencela para sahabat Nabi, semua pujian ayat Al-Qur'an yang langsung datang dari Allah ini langsung rontok alias Allah Subhanahu wa taala bodoh. Allah bodoh. Karena ternyata pujian Allah keliru. Sedangkan ilmu Allah tidak kita ragukan lagi dalam keyakinan kita. Zat yang ilmunya sempurna mengetahui yang masa lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi dan yang tidak terjadi, dan yang terjadi itu saat terjadi bagaimana itu semuanya dalam pengetahuan Allah Taala. Bagaimana Allah memuji dengan sangat gamblang dengan terang kepada para sahabat tahu-tahu para sahabat setelah wafatnya Nabi kafir murtad karena rakus dengan harta. Untuk apa para sahabat rakus dengan harta? Lawang di Mekah saja tempat tinggal, harta, aset-aset perdagangan dia korbankan semuanya Dia tinggal Semata-mata dalam rangka untuk membelani agama Allah Ta'ala Harus berjalan dari Mekah ke Medina Yang tidak kurang dari 450 km Tahu-tahu di Medina Nabi selesai wafat Rakus-rakus rebutan harta kekuasaan Ini sangat jauh dari kenyataan Ini kepada para sahabat Nabi Rasulullah Al-Jamihan al yang kedua konsekuensinya adalah pembodohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian Nabi kepada para sahabat sekian banyak secara umum ataupun secara person secara umum bagaimana Nabi berapa mengatakan kepada para sahabat khairun nasi qarni sebaik-baik manusia manusia pada zamanku itu para sahabat radhiyallahu anhu jami'an Nabi melarang mencaci maki para sahabat la tasubbu ashabi jangan kalian caci maki para sahabatku Lalu mereka bilang sahabat semuanya murtad kafir kecuali beberapa orang Selain itu Nabi memberikan berita-berita gembira tentang ahli jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Kemudian 10 orang yang Allah berikan beritakan kabar gembira tentang surga. Nabi sebutkan orang-orangnya. Anul Badar fil jannah, Alul jannah. Person-person Nabi sebutkan. Bagaimana setelah itu kemudian mereka murtad Artinya Nabi juga bodoh Padahal Nabi tidak berbicara kecuali dengan wahyu Allah Ta'ala Wa ma yantiku anil hawa In huwa illa wahyun yuha Kemudian Pengkafiran kepada para sahabat Nabi dan Allah jami'an Memiliki konsekuensi Yaitu hancurnya Al-Quran atau tidak lagi berharganya Al-Quranul Kirim. Al-Quran, bos kalian, yang kita baca, kita fahami, kita jadikan patokan kita beramal, yang semua amal kita ini kita landaskan dengan Quran, kita yakini, kita bila sampai mati, kalau kemudian yang membawa Al-Quran yaitu para sahabat sampainya Al-Quran kepada kita itu tangan pertama dari para sahabat sahabat dari Nabi kemudian sahabat menyampaikan kepada para murid-muridnya atau kala atau tabiin generasi di bawahnya terus sampai akhirnya nyampe kepada kita kalau pembawanya saja hancur-hancuran, rusak-rusakan apa yang akan tersisa dalam hati kita, sanya kita tertanam keyakinan tentang rusaknya para sahabat yang membawa Al-Quranul Kirim. Yang keempat, di antara konsekuensi ketika mereka mengkafirkan para sahabat Nabi, membuat putus asanya dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Bapak sekalian, yang paling diharapkan berhasil dalam mendidik generasi itu guru yang paling berilmu dan guru yang paling berkarakter. Guru yang paling berilmu dan yang betul-betul kepribadiannya, kepribadian seorang pemimpin yang bisa diteladani. Dan dalam hal ini tidak ada yang lebih sempurna ilmunya dibandingkan Nabi. Dan tidak ada yang lebih sempurna keteladan dalam keteladanan dalam hal akhlak dibandingkan Nabi. Dengan pujian langsung dari Allah Taala wa inna innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau ya Muhammad ada pemilik akhlak yang agung. Kalau guru yang paling hebat dalam hal ilmu dan karakter pribadinya itu ternyata gagal dalam mendidik generasi para sahabat. Gagalnya itu bukan satu dua orang, tapi generasi sahabat gagal total Nabi dalam mendidik mereka. Ini tentu akan membuat putus asa dunia pendidikan Lalu guru yang kaya apa yang lebih bisa diharapkan untuk bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Sekalian, yang lebih hebatnya lagi, manusia yang paling jahat, manusia yang paling rusak adalah orang yang paling baik dalam pandangan kita kaum muslimin, yaitu Abu Bakar dan Umar. yang pengorbanan dan jasanya kepada Islam dan kaum muslimin langsung dari pujian Nabi sendiri Allah memuji, Nabi memuji Abu Bakar Siddiq manusia terbaik setelah Nabi Umar bin Khattab manusia terbaik setelah Abu Bakar Siddiq bahkan Umar ketika wafat meninggalkan para kita kekuasaan yang tidak kurang dari sepertiga luasnya dunia Tentu dengan jihad yang beliau lakukan Yang oleh orang syiah kedua orang ini Dikatakan tauhudnya Quraish Sanamai Quraish Berhalanya dua berhala Quraish Yang disiapkan untuk mereka doa-doa laknat Semakin mereka banyak melaknat kedua orang ini Semakin mereka mereka yaitu mendapatkan keutamaan di sisi Allah taala. Bapak sekalian, di dunia ini enggak ada agama yang tegak di atas kedustaan kecuali Syiah. Rafidhah. At-taqiyatu dini wa dinu abai. Man la taqiyala la dinalah. Berdusta dengan taqiyah itu taqiyah berdusta itu adalah agamaku dan agama kakek moyangku Barang siapa yang tidak bertakia, tidak berdusta Maka dia tidak punya agama Aisyah adalah pesina dalam pandangan mereka Bagaimana orang munafik yang menyebarkan tentang Aisyah pesina Yang dibersihkan oleh Allah langsung dari langit tentang Aisyah Syiah berkeyakinan Aisyah pesina di akhir zaman nanti akan dibangkitkan Imam Mahdi akan dirajam oleh Imam Mahdi Sehingga Benar-benar Syiah Tidak bisa ketemu dengan Islam Dari akar Hanya orang-orang yang Kemungkinannya satu Bodoh sebodoh-bodohnya Bodoh yang tidak mau membedakan antara Islam dan Syiah. Atau yang kedua, orang yang punya agenda buruk kepada kaum muslimin yang ingin menyatukan Islam dengan Syiah tanpa mempermasalahkan sama sekali. Dia menyimpan agenda-agenda jahat buruk kepada kaum muslimin. Dan kejahatan syiah dari awal sejarah sampai sekarang tidak pernah sepi. Termasuk diantaranya. Hajar Aswad pernah dicukil. Lepas dari Ka'bah. Selama 20-an tahun. Dan. Mereka membantai kaum muslimin. Dan yang jasadnya itu disumpelkan di sumur zam-zam. Ini adalah sejarah yang tidak bisa didustakan. Yang membukakan pintu untuk menghancurkan Baghdad. Sehingga Tartar menyembelih penduduk Baghdad Muslimin. ini. Itu adalah Nasruddin At-Tusi dan Al-Qumi Mereka orang yang dimuliakan khalifah Tapi menjadi pengkhianat Memberikan akses masuk Hingga kemudian menghancurkan Baghdad Dan itu sejarah sampai sekarang Pengkhianatan-pengkhianatan syiah Terus berlanjut Sekalian Kalau Kita sering mendengar Iran keras dengan Yahudi, keras dengan Amerika. Niku prep. Itu hanya berita media. Gak ada sejarahnya mereka punya tindakan real berkaitan dengan permusuhan kepada Yahudi dan Amerika. Itu hanya tipuan-tipuan untuk menipu manusia, khususnya ada kaum muslimin. Mas kalian, Ahlul Bait sangat erat hubungannya dengan para sahabat Nabi dan sangat akrab dan saling mengagungkan, memuliakan dilihat dari dua sisi. Dilihat di dua sisi Sisi yang pertama Yaitu mereka Al-Bait Banyak yang menamai Anak cucunya dengan Nama-nama para sahabat Abu Bakar Umar Osman Aisyah Itu Al-Bait banyak yang menamai Anak cucunya dengan nama-nama mereka Mereka Tidak ada ceritanya. Orang memberikan nama kepada anak cucunya dengan nama musuh-musuh besarnya. Sak bodoh-bodohnya orang Islam, bapak sekalian, Gak ada ceritanya ada orang tua menamai anaknya iblis. Gak ada. Sak goblok goblok sak bodoh-bodohnya orang Islam, sak rendah-rendahnya orang Islam. Itu enggak ada nama anaknya iblis enggak ada. Bagaimana mereka memiliki permusuhan sengit kepada para sahabat, kemudian menami anak cucunya dengan nama-nama para sahabat. Yang kedua, Ahli Bayt dan para sahabat Banyak yang mereka berbesanan dan saling mengambil menantu. Dan menjadi kalau kewajaran, kelaziman, bapak sekalian, kalau orang mau ngambil menantu itu nggak ada ceritanya mau mengambil menantu dari musuh bebuyutan, musuh besarnya nggak ada. Dia akan mengambil menantu yang kira-kira kata orang Jawa bisa mendem jeruk, mikul duur, memuliakan anaknya, itu sudah menjadi keumuman. Tapi begitulah syiar Rafidah. Sehingga berusaha untuk menipu umat dengan tipuan-tipuan yang tidak ya ini yang tidak wajar. Tapi bagaimanapun juga banyak umat yang tertipu. Dan di antara yang paling sering tertipu dan tidak mau mempermalukan tidak iya, dan tidak mau peduli dengan kerusakan Syiah biasanya para politikus yang memang punya kepentingan-kepentingan duniawi sehingga tidak peduli dengan urusan agama secara hakiki selalu ada upaya untuk menyatukan Sunni Syiah kalau ingin menyatukan Sunni Syiah itu Silakan menyatukan Islam dengan Yahudi. Kalau bisa Anda bisa menyatukan Sunni dengan Syiah. Tentu dengan cara salah satu melepas jadi agamanya yang sudah diyakininya. Rahmat Allah dan barokahnya tercurah kepada kalian wa alul bait. Inna wa hamidum majidun. Sungguhnya Allah zat yang maha terpuji. tidak ada si tercelanya majidun zat yang ma'agung maluas karunianya dan pemberiannya kemudian yang kedua dalam surat Al-Buruj diantaranya Allah menyebutkan wahuwal ghafurul wadud zul arsil majid Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafurul Zat yang maha pengampun Siapapun di kalangan para hamba Kejahatannya kaya apapun Dan sebanyak apapun dosanya Kalau dia mau minta ampun kepada Allah SWT Pasti akan Allah ampunkan Bahkan Allah SWT Menawarkan kepada para makhluknya Para hambanya Para hambanya dosa apapun yang mereka telah lakukan jangan pernah putus asa dalam meminta ampun kepada Allah taala pasti Allah akan ampunkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an wa hambaku yang melampaui batas jangan pernah anda jangan pernah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Ta'ala Sesungguhnya Allah yang akan mengampunkan segala bentuk dosa ketika seorang mau bertobat dan minta ampun kepada Allah Ta'ala Orang yang telah difonis oleh Allah kafir dan diancam dengan janam ini orang yang berkeyakinan tentang Allah punya anak Allah satu di antara tiga oknum atau Isa adalah Allah itu sendiri. Allah katakan ini afala yastaghfiruna? Tidakkah mereka minta ampun kepada Allah taala? Orang-orang munafik yang telah difonis Allah innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Allah katakan illal ladzina tabu kecuali orang yang mereka mau bertaubat kepada Allah taala. Allah ketika bicara tentang ashabul ukhdud yang kejahatannya membakar membantai manusia eh, kaum muslimin mukminin dengan dibakar hidup-hidup di parit Allah tawarkan taubat kepada mereka. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati Thumma lam yatubu Kata Imam Hasan al-Basri Seandainya mereka bertaubat Allah akan setelah mereka membantai wali-wali Allah Allah akan ampunkan dia Allah akan ampunkan mereka Sehingga Allah al-Ghafur bagi orang yang mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah tidak peduli tentang dosa mereka sebanyak apapun. Ya Ibn Adam Lau balagat Zulubuka anana sama Thumma staghfartani Laghfartu lak Wai an Adam Seandainya dosa anda itu sampai sundul langit Lalu anda mau minta ampun kepada Allah Pasti akan Allah ampunkan Allah al-wadud Zat yang maha penyayang yang menyayangi para hambanya dan yang maha lembut Zul Arsil Majid pemilik ars Al Majid bisa manut atau bisa naat dari Allah Ta'ala ini Al Wadud Al Majid bisa naat dari Al Arsh sifat dari Al Arsh Allah Al Majid atau Al Arsh yang Al Majid di sini adalah Al-Majidu diambil yang naat kepada Allah Taala. Itu pensifatan tentang Allah Al-Majid. Kalau ars ars Allah memang sangat makhluk Allah yang sangat agung. Ketika Nabi membandingkan antara langit, bumi, kursi dan arsy, Seandainya semua langit yang ada Yang langit itu adalah miliaran bintang Bintang Dan bumi yang ada Dikumpulkan jadi satu Dibandingkan dengan kursi Allah Maka perbandingannya kayak Lempengan logam yang diletakkan di padang yang luas Sangat kecil Kursi dibandingkan dengan arus seperti itu juga. Bagikan lempengan logam diletakkan di padang yang luas. Sehingga alang sangkatnya, alang, alangkah sangat besarnya arus Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan al arsul majid. Zul arsul majid. Kalau disifatkan kepada Allah, Allah yang maha, yaitu pemilik, itu Allah al-majid, Allah dat yang maha agung. Kemudian Bapak kalian, Nama Allah Al-Majid Jadi nama Allah itu Ada yang menunjukkan makna yang tunggal Mana satu Ada menunjukkan makna yang mencakup Semua nama-nama Allah yang lainnya Seperti umumnya Allah Al-Ghafur Menunjukkan makna yang satu Allah Zat yang Pengampun tapi nama Allah Al-Majid itu menghimpun sekian buahnya nama-nama dan sifat Allah sehingga Allah memiliki makna pemilik keagungan. Wa wa minal asmaul husna. Al-Majid adalah termasuk di antara nama-nama Allah Al-Husna. At-talatu ala usafin adidatin la ala ma'nan mufradin. Nama Al-Majid ini Menunjukkan sifat-sifat Allah yang banyak Terkumpulnya sifat Allah dalam diri Allah yang banyak Dan tidak menunjukkan satu makna Allah zat yang mengagung sehingga mengumpulkan ilmunya sempurna, kasih sayangnya sempurna, pemberiannya terus mengalir kepada makhluknya dan mengumpulkan semua sifat yang ada sehingga memiliki makna Allah Zat yang Maha Agung. Wa maknahu dan maknanya kata beliau wasi'u sifat azimuha. Itu mencakup sifat Allah yang maha luas. Keluasan sifat Allah Ta'ala Sehingga dalam nama Allah Al-Majid Mencakup keluasan sifat-sifat yang ada Menampung sifat-sifat yang lainnya yang banyak sehingga mencakup keluasan sifat-sifat Allah Taala dan keagungannya. Kafirun nuhud karimuha yang padanya itu mengumpulkan sekian banyak sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fal majidu yarjuu ila azamati awsafihi wa qasratiha wasi'atiha Al-Majid kembalinya kepada sifat-sifat Allah yang penuh dengan keagungan yang berkumpulnya sifat-sifat itu yang kemudian memberikan makna Allah Zat yang Maha Agung dan di puncak keagungan karena Al-Majid memiliki makna akar makna yang maksimal yang mencapai batas maksimal sehingga keagungannya keagungan yang paling sempurna yang paling maksimal yang memiliki keluasan dan yang maluas mencakup sifat yang lainnya wa ila azamati mulkihi wa sultanihi dan kepada keagungan kekuasaannya wa ila tafarrudi bil kamalil mutlak wal jalalil mutlak, wal jamalil mutlak, dan kepada keesaan Allah dalam kesempurnaannya Allah esa dalam kesempurnaannya artinya enggak ada yang setanding dengan Allah taala dalam keagungannya dalam keindahannya alladzi la yumkin al ibad ayahitu bi syai'in min dhalik yang tidak mungkin seorang hamba bisa meliputi keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Alladhi wa akbaru min kulli syai Dialah Allah Yang maha besar Di atas segala-galanya Dan orang yang mereka Setiap kali mengucapkan Allahu Akbar Mestinya itu meresap dalam hatinya Sehingga Allah Akbar min kulli syai Allah Akbar dari kepentingan hartanya, kekuasaannya, kemudian segala apa yang dia ya ini anggap besar semua ketika dihadapkan kepada Allah menjadi kecil termasuk semua kepentingan yang berkaitan Allah hendaknya paling dibesarkan tapi kalimat-kalimat ini seakan-akan kalimat yang hampir tidak pernah direnungkan oleh kaum muslimin kecuali hanya kalimat-kalimat yang diucapkan lesan sehingga hatinya tidak muncul ia ini pengagungan yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala dia mengucapkan kalimat Allah Akbar, Allah Akbar tapi tidak mengagungkan syarat Allah tidak mengagungkan Allah kekuasaan di atas segala-galanya harta di atas segala-galanya hawa nafsunya di atas segala-galanya wa a'zamu min kulli dan Allah mengagungkan segala-galanya wa ajal wa a'la ma agung ma tinggi walau ta'zimu wal ijlalu fi qulubi awliyaihi wa asfiyaihi dan Allah Subhanahu wa taala keagungannya berada di hati-hatinya para wali-wali Allah para wali-wali Allah mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala qad muliat qulubuhum min ta'zimihi wa ijlalihi wal khudu' wa tadallul li kibriyaihi hatinya para wali-wali Allah kaum ini yang bertakwa dipenuhi dengan rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala ketunduk patuan dan penghinaan diri di hadapan Allah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara tanda pengagungan kepada Allah mengagungkan syiar agama Allah taala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa inna min takwal kulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah itulah tanda adanya ketakwaan dalam hati. Memang keyakinan tentang Allah di hati. Pengagungan kepada Allah itu hati di hati letaknya. Tapi alam memiliki alamat at-taqwa hauna taqwa itu di sini kata Nabi. Tapi takwa punya alamat. Apa itu? Itu mengagungkan syiar agama Allah taala. Sehingga ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam mengingatkan tentang kondisi umatnya yang melecehkan agama Allah, melecehkan Nabiullah. Apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang sama sekali tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan sehingga melecehkan agama, melecehkan rasulnya, melecehkan para pembawa kebenaran. Ini karena tidak ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala Sehingga sumber kerusakan itu Ketika hatinya para hamba Tidak mengagungkan Allah Ta'ala La majda illa majduh Wa la azamata illa azamatu Wa la jalala wa la jamala wa la kibriya illa jalalu wa jamalu wa kibriya'u Tidak ada keagungan kecuali keagungan Allah Taala. Tidak ada keindahan yang sempurna kecuali kesempurnaan keindahan Allah Taala. Tidak ada <clears throat> ini asmahu kulluha majnun. Semua nama Allah adalah agung. Wa sifatu majnun. Semua sifat Allah majnun agung. Wa af'alu wa aqwaluhu Perbuatan Allah, perkataan Allah majnun wal itu mumajjad fi dzati wa sifatih Allah zat yang diagungkan dalam zat dan sifatnya sehingga orang-orang yang mereka mengimani nama Allah Al-Majid akan muncul pengagungan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah pemilik zat yang sempurna mengagungkan ini nabinya yang diutus oleh Allah yang maha sempurna mengagungkan Al-Qur'an yang datang dari Allah yang maha sempurna mengagungkan para ulamanya, memuliakan para ulamanya yang dimuliakan Allah dan Rasulnya sehingga ini termasuk di antara dampak orang yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kemudian wallahu azza wajalla majjata nafsahu fi kitabihi fi ayatin adidatin Allah mengagungkan dirinya dalam banyak ayat bal innal qur'anal karim kullu kitabun kitabut tamjid wa ta'dhimillah bi ta'dhimin lillah azza wajal bahkan al-quran itu semuanya penuh dengan pengagungan kepada Allah taala La takhlu ayatun minal Qur'an min dzikri syai' min asma'illah al-husna wa sifati al-ulya wa af'alihi al-hakimah. Tidak ada satu ayat pun yang kosong dari penyebutan tentang nama Allah, sifat Allah yang maha tinggi, perbuatan Allah yang penuh dengan hikmah. Sehingga setiap ayat Allah itu menanamkan di hati kita rasa pengakuan kepada Allah dengan menyebutkan tentang namanya atau sifatnya atau hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga benar-benar seorang akan ah, memiliki akhar setiap membaca ayat Allah rasa pengakuannya kepada Allah Ta'ala sehingga diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang surah dan ayat yang paling mulia ayu ayatin a'dham fi kitabillah Nabi pernah bertanya kepada salah seorang sahabat mana ayat yang paling agung dalam kitab Allah dia renungkan dulu dia pilih-pilih maka dia jawab ayat kursi dan dibenarkan Nabi Ubay bin Ka'ab kenapa ayat kursi ayat yang paling agung dari awal sampai akhir Isi kandungan ayat kursi full bicara tentang nama dan sifat Allah Taala. Dikatakan beliau wa fiha dalam ayat kursi Fayatul kursi alati a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim Ayat kursi yang merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu Fiha min asma'illahil husna Khamsatu asma' dalam ayat kursi ada lima nama Allah Taala. Wafiyah min sifatil laima yasitu ala isrin sifat. Di dalam ayat kursi ada tidak kurang dari 20 sifat Allah Taala. Itu kalau kita mau meneliti, mempelajari ayat kursi di situ penuh dengan kandungan keagungan Allah Taala. Surat Al-Ikhlas dikatakan sulusu atau tadilu sulutul Quran yang setah yang sebanding dengan sepertiga Quran. Quran itu Bapak sekalian judul besarnya atau tema besarnya tiga tauhid kemudian syariah atau ahkam kemudian qasas kisah-kisah tauhid bercerita tentang Allah dengan segala keagungannya syariah hukum-hukum kisah kisah-kisah orang yang mereka di jalan yang lurus atau jalan yang bengkok aslinya semuanya akhirnya tauhid syariat tidak akan ada kecuali haknya tauhid kisah-kisah itu mengkisahkan ahli tauhid dan orang yang musyrik atau kafir sehingga Al-Qur'an dari awal sampai akhir sungguhnya hakikatnya bercerita tentang tauhid dan hak-haknya tauhid dan kisah tentang orang yang mereka mentauhidkan atau menyekutukan Allah taala Al-Ikhlas dikatakan sepertiga dari Quran itu nilai pembicaraannya karena Al-Ikhlas berbicara tentang kemurnian, pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ayat yang sangat agung. Ada sahabat yang setiap salat kemudian menutup dengan surat Al-Ikhlas dan ketika dilaporkan kepada Nabi Kemudian suruh tanya kenapa dia begitu? Karena kecintaan dia kepada al-ikhlas yang isinya adalah keagungan Allah Taala. Kata Nabi, kecintaanmu kepada Allah membuatnya Allah mencintai kamu. Sehingga dia baca berulang-ulang karena mencintai surat al-ikhlas kandungannya tentang Allah Taala. Kemudian Al-Quranul Karim sekalian Surat Al-Fatihah Itu Separuhnya Adalah pujian kepada Allah Ta'ala Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Ini semuanya pujian kepada Allah Ta'ala Sehingga separuh ayatnya pujian kepada Allah Ta'ala Separuhnya doa hamba kepada Allah Ta'ala Sehingga Allah menyebutkan dalam hadis kursinya, Nabi menyebutkan dalam hadis kursinya, Allah berfirman, "Qasamtu salat baina baya baini wa baina abdi nisfain." Aku bagi salat, ini maksudkan salat adalah surat Al-Fatihah. Aku bagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian antara aku dan antara hambaku. Wali abdi masal bagi hambaku apa yang dia minta. Faidah kalal abdu ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin Allah mengatakan hamadani abdi hambaku memujiku wa idza qala ar-rahman ar-rahim maka Allah katakan asna alayya abdi hambaku dia memujiku wa idza qala malik yaumiddin ketika mengucapkan malik yaumiddin hamba Allah mengatakan majjatani abdi hambaku mengagungkan diriku fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi ini adalah antara aku dan hambaku Wali abdi masal Bagaimana apa yang dia minta Dan ketika dia hamba mengucapkan Itina suratal mustaqim Suratal ladhina anamta alihim Ghairil maqdubi alihim Waladhalin Hada li abdi wali abdi masal Ini untuk hambaku Dan bagaimana apa yang dia minta Kemudian Ketika Nabi bangkit dari ruku Iktidal membaca Rabbana lakal hamdu lanjutannya mil ussamawati wal ardi pujian Allah yang memenuhi langit dan bumi wa mi umasyita min syai'in ba'du dan pujian Allah memenuhi semua yang Allah kendaki setelahnya ahlu sana'i wal majdi Allah pemilik pujian dan pemilik keagungan ahakku maqalal abdu yang lebih berhak atau yang Allah lebih berhak dari yang ucapkan oleh para hamba artinya apa yang menjadi pujian hamba itu belum seberapa berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala wa kulluna laka abdun kami semuanya hambamu ya Allah Allahumma lamani alima a'taita ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau memberi wala mu'tia lima manakta tidak ada yang bisa memberi kalau engkau halangi wala yang fa'u dhal jati minkal jat dan harta seberapapun tidak akan bermanfaat dia ketika mereka berhadapan dengan azabmu sehingga ini keagungan Allah Ta'ala dan beliau diantaranya yaitu menutup dengan membawakan hadis Rasulullah Sallam yang nanti bersabda inna Allah inna lillahi malaikatan Allah memiliki para malaikat yatufuna fit turuki yang mereka berkeliling di jalan-jalan yang tamisuna ahla dzikri yang para malaikat itu mencari para orang-orang yang mereka berzikir kepada Allah taala fa idza wajatu qauman ketika para malaikat mendapati satu kaum yadhkurunallaha yang mereka berzikir kepada Allah taala maka para malaikat memanggil halummu ila hajatikum mari kepa kepada hajat kalian kepada kebutuhan-kebutuhan kalian fayakhufunahum bija'atini hatihim ila sama'i dunia malaikat saling berkumpul kemudian sampai pada langit dunia mengepakkan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia qala fa'saluhum rabbuhum azza wajal Allah bertanya kepada para malaikat dan Allah lebih tahu tentang segala-galanya maya qulu ibadi wa malaikat yang diucapkan hamba-Ku apa yusabbihunak wa yukabbirunak ويحمدونك ويمجدونك Ya Allah mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahmid kepadamu, ber, eh, ini mengagungkanmu. Fayaqulu Allah mengatakan ha ra'auni. Apakah mereka melihatku? La wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah mereka tidak melihatmu. Fayaqul kaifa law ra'auni? Kalau mereka melihatku bagaimana? law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan kalau mereka melihatmu mereka pasti akan lebih lebih semangat lagi dalam mengagungkanmu wa akthara laka tasbihan lebih memperbanyak lagi tasbihnya Yaqul fama yasaluni apa yang mereka minta yasalunak aljannah mereka minta surga ya Allah Walauha, apakah mereka melihat surga la wallahi ya rabb tidak wahai Rabb. Marauha am ya Rabb mereka tidak melihat ya, surga ya Allah. Fa kaifa law annahum raauha? Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata malaikat, law annahum raauha kanu ashadda 'alaiha khirsan wa shadda talaban. Kalau mereka melihat surga, pasti semangat untuk mendapatkan surga lebih kuat dan pasti semangat mencarinya akan lebih dahsyat wa adama fiya rahbatan dan keinginannya akan lebih besar fama yata'awadun dalam dari apa famimma yata'awadun dari apa mereka itu berlindung minan nar dari neraka ya Allah wal ra'awha apakah mereka melihat la wallahi ya rab tidak wa rab mar'awha mereka enggak melihat Fakifa laura'auha Bagaimana kalau mereka melihat neraka Laura'auha kanu asadda minha Firaran wa asadda minha Makhofatan Mereka akan lebih kencang larinya Akan lebih besar rasa takutnya Maka Allah katakan Fashadakum eh, Ani qad ghafartu lahum Saksikan oleh kalian Aku mengampuni mereka Sekalian Sekalian Uh, hadis ini berkaitan dengan menukilkan tentang pengagungan hamba kepada Allah Ta'ala kemudian termasuk ketika malaikat melaporkan ya Allah ada orang yang ikut di situ yang mereka ini tidak punya hajat berzikir tapi hanya dompleng saja ke majlis itu maka kata Allah Subhanahu wa taala hum al julasa la yasqa jalisuhum mereka orang-orang yang ini majlis yang berzikir kepadaku dan orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan celaka. Kalau duduk bersama ahlul khair membuat mereka tidak celaka, bagaimana dengan orang yang mereka melakukan perbuatan baiknya itu sendiri? Orang mereka berzikir kepada Allah Taala dan mengagungkan Allah Taala. Berkalian, singkatnya pembicaraan ini mesti membuahkan dari diri kita yaitu pertama pengagungan kita kepada Allah yang lebih sempurna karena Allah zat yang maha sempurna dalam keagungannya. Kedua, kecintaan kita kepada Allah karena Allah luas anugerahnya, pemberiannya sehingga Allah memberikan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Karena Allah al-wasi' zat yang maha luas. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghiasi sifat kemuliaan, keagungan. Barang siapa mengagungkan Allah dengan dia mewujudkan agama Allah dengan menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah, Allah akan membuat dia itu mulia di mata manusia. Demikian semoga manfaat buat sekalian. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.